يا رسول الله يا رسول الله الله الله طاهر القلب نقي On ima uzvišena svojstva i prelijepa imena i zbog toga je on jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. Neka su najljepši i najpotpuniji blagoslovi selam na Rasulullah Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu čestitu porodicu, sve ashabe, a posebno na četvoricu pravednih halifa, Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju i na sve one koji slijede njihov put u sunnjeg dana. Amin, ja rabbena, amin. Uvažena Ulemo, cijenjeni vjernici, braće i sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Zadovoljstvo mi je što sam večeras ovdje sa vama, među svojom braćom i sestrama, da uživam u gostoprimstvu ovih časnih i čestitih ljudi e, koje je prepoznatljivo e, dakle ne samo u Sanđaku ovdje nego mnogo šire. Za večerašnje predavanje ili večerašnji termin e, odlučio sam da govorim na temu karaktera. Sama riječ karakter je poznat pojam i kao što kažu, kao što kažu Arapi, ono što je poznato, opće poznato ljudima, ne treba ga posebno ni definirati. Jer što ga više definiraš i objašnjavaš, e, ljudima samo, samo ljude zbunjuješ i dovodiš ih u situaciju da poslije e, i ono što su, što su znali ovaj e, izgube po pitanju, po pitanju dakle nekih pojmova ili e, nekih važnih važnih dakle ovaj stvari. Naravno nije na odmet spomenuti da kada je u pitanju karakter ono što e, na šta, prvo pomisli svako od nas jeste da su to da je to skup etičkih ili moralnih vrlina ili svojstava E, kojima se okiti, okiti jedan čovjek, odnosno jedna osoba. I uglavnom e, karakter se e, koristi bez dodatnih atributa. Kada se kaže na nekoga da je karakteran čovjek, onda misli se to na pozitivne osobine i na pozitivna dakle, ovaj, svojstva kojima se dotični čovjek okitio. Mada vrlo često se može i čuti da neko ima loš karakter, odnosno da nema uopće dakle, ovaj karaktera. E, zašto sam odlučio da pričam na ovu temu? Zbog toga što su e, muslimanski narodi e, usko vezani za ovu temu i naš muslimanski narod ovdje e, koje mi pripadamo ima velikog dakle udjela kada je u pitanju ova, ova osobina, a, posebno e, ono što me iniciralo jeste, e, jeste slučaj e, predislamskih Harapa ili stanje predislamskih Harapa o kojima se vrlo često govori samo u negativnom kontekstu, a zapostavlja se e, pozitivni, pozitivne stvari koje su krasile taj, taj narod. A onda e, treći razlog koji je e, bio presudan jeste i to da je Resulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam e, kroz objavu koju je dobio od uzvišenog Allaha kroz svoj sunnet i praksu e, potvrdio i pohvalio i ovaj afirmirao dobre osobine i dobra svojstva koja je našao čak i kod nevjerničkih dakle ovaj naroda. Pa je u e, stručnoj našoj terminologiji, islamskoj, šarijaskoj terminologiji, e, vrlo često sinonim za karakter, termin koji se zove huluk ili ahlak, a to jeste lijepo dakle, ponašanje i lijepo, i lijepo ophođenje. E, započet ću priču sa e, stanjem predislamskih Arapa. Prije nego da dođe uh, Džibril kod Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi i da mu donese ovo svjetlo koje mi danas imamo pred sobom i u svojim prsima i u svojim kućama i inša Allahu Teala trudimo se da ga sprovedemo u našim životima, e, čovječanstvo je zaista, zaista živjelo jedan težak period. I Rasulullah alaihi salatu wasalam u e, hadisu kojeg bilježi ima muslim kaže إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب Kaže, Allah je pogledao u tom periodu stanovnike zemlje, e, pa ih je prezreo, prezreo ih je sve, i Arape i ne-Arape, osim e, veoma malog broja e, ahlul kitabija, a to su pripadnici knjige. To su stvari oni koji su bili i ostali na čistoj monoteističkoj vjeri Isa alaihi salatu wasalam, jer je on e, poslanik koji je neposredno bio prije Muhameda alaihi salatu wasalam i u vjerodostojnim predajama stoji da je bilo 600 godina između e, Rasulullaha Isa i našeg poslanika Muhameda, Muhameda alaihi salatu wasalam. E, tada e, su postojale dvije velike dakle ovaj, civilizacije koje su imale svoju tradiciju u upravljanju e, državama i svojim carstvima hiljadama godina. To su Perzijsko i Bizantijsko, dakle ovaj carstvo ili Rimsko, ili Rimsko carstvo. Međutim, kada pogledaš kako je stanje njihovo bilo po pitanju vjerovanja e, i po pitanju morala ili karaktera, e, zaista svako od nas sa gnušanjem sluša, sluša dakle ovaj te informacije jer uopće nije bilo nikakvih dakle ovaj prepreka niti ikakvih zabrana kojih su se oni, kojih su se oni držali, a posebno kada, su, kada je u pitanju govor eh, o Perzijancima, mnogobošcima koji su imali eh, zaista eh, najgora ubjeđenja, mnogobožaška ubjeđenja, kada su u pitanju bila moralna, moralna načela, skoro da ih nisu uopće, dakle, ovaj ni imali. E, kada se govori o ovom e, periodu, vrlo često mi kažemo da su Arapi bili najgori ljudi tada i najgori narod, dakle da su u zlu prešli svaku granicu. Međutim, ovaj, e, ne može se to tako reći. Ne može se to tako reći. Jesu oni bili u širku, u mnogoboštvu, jesu bili u, po pitanju ideologije zaista zalutali mnogo ovaj, i pored Kjabe, Allahove Žešanovu kuće, na stotine su imali lažnih božanstava koje su obožavali mimo Allaha subhanahu Međutim, kada pogledaš, kada pogledaš ovaj, njihove, njihovu moralnu stranu, e, zastać, zastaće svaki musliman i ostaće ovaj, e, zadivljen pred njihovim nekim, nekim određenim dakle, moralnim, moralnim crtama. E, jer e, reći da su Arapi tada bili najgori, e, ne samo mi da grdimo Arape, nego na neki način i možda uvrijedimo i našeg Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, jer je on porijeklom od tog, dakle, ovaj naroda. Mi možemo svakako da kažemo, na osnovu nekih činjenica koje budemo iznijeli, da su oni bili tada najbolji ljudi, najbolji ljudi ili najmanje E, ovaj, e, najmanje skrenuli e, sa, sa, ovaj, po pitanju tih moralnih ovaj, crta ili, ili, ili vrlina i zbog toga ih je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odabrao. Dakle, Allah šanu nije odabrao Perzijance, nije odabrao ni Bizantice, te koji su imali tradiciju i civilizacije koje su stare hiljadama, hiljadama godina, ne, nego kako stoji u jednom predanju koje je vjerodostojno da je uzvišeni Allah pogledao u e, srca svih ljudi, pa je vidio da je srce Muhameda sallallahu alejhi ve najčistije srce. Najčistije srce i najviše dobra je bilo u, u njemu i to svakako jeste od svih ljudi. A e, onda je vidio i, i da, da, da, su srca ashaba Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam e, najbolja i najčistija srca poslije srca E, srca našeg poslanika Muhameda alaihi salatu, alaihi salatu wasalam. E, hajmo spomenuti samo nekoliko činjenica i nekoliko primjera gdje će nam biti jasno e, zbog čega smo ovako započeli ovu priču i zbog čega smo došli do ove konstatacije, odnosno do ovog, do ovog zaključka, mnogo će nam lakše biti to da zaključimo. Kada je u pitanju primjera radi iskrenost, kada je u pitanju iskrenost, Eh, Arapi su mnogo poštovali i uvažavali iskrenost, a to jeste sidq eh, i voljeli su, voljeli su iskrenost i laž je bila njima strana osobina. Smatrali su da je laž eh, mahana, da je to sramota. I zbog toga su Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, mi to svi dobro znamo iz sire poslanike Muhammeda alaihi salatu wasallam, odlikovali E, i baš epitetom koji je proizišao iz njegove vrline i njegove osobine koja zove sidk, iskrenost, odnosno, odnosno dakle, ovaj povjerenje. Nazvali su ga Sadi Kulemin, to je najveća deređa i najveća titula koju su oni mogli e, nekome da daju, dali su je Rasulullahu Muhammedu sallallahu zbog toga što su mnogo voljeli iskrenost i zbog toga što su mnogo voljeli dakle, ovaj, e, istinoljubivost. E, I zato sjetite se one predaje Ebu Sufjana u kojoj se spominje Ebu Sufjan e, radijallahu ta'ala anhu, a tada je bio nevjernik, kada se našao kod Hirakla, kada se našao kod ovaj, Hirakla i u tom periodu, to je bio Avimu Rum, prvi čovjek e, Rimljana ili Bizantijaca i naravno u tom periodu je Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam Hiraklu poslao pismo u kojem kaže Bismillahirrahmanirrahim u ime Allaha milostivog samilosnog min Muhammedin abdillah wa, rasuli, wa rasulihi uh, ila Hirakl azim Rum. Dakle, od Muhammeda, sina Abdullahovog, Allahovog poslanika, prvom čovjeku Rimljana. I onda mu kaže, eslim teslam, primi islam, bit ćeš spašen, jutik Allahu al arja marratin, Allah će ti dati duplu nagradu, jer je došlo u hadisima Rasulullaha s.a.v. da ehlul kitabije, oni koji su pripadali eh, umetu nekog drugog poslanika, kada prime islam, oni će imati duplu nagradu. A ako se ovaj okreneš, onda ćeš imati odgovornost i grijeh svih onih eh, koji su pod tvojom dakle, ovaj, vašću i, eh, i upravom. U tom periodu se Ebu Sufja našao sa skupinom Arapa u Damasku, odnosno u Šamu. I onda Hirakl, kada je vidio kada je vidio pismo Rasulullah s.a.v. on je želio da prihvati islam. On je krenuo da prihvati islam, međutim nisu mu dali, nisu mu dali njegovi saradnici. A to su bili ovaj sve, svećenici, kršćani, e, jer je on rekao, kaže, ovo što, što je kod mene došlo, ono se uopće ne razlikuje od vjere koju je pripovjedao Isa alihi salatu sram i istinu je, istinu je dakle ovaj rekao. I onda je doveo uh, Ebu Sufjana da pita za Rasulullah Muhammeda sallallahu I onda ga pitao, Kakav je ovaj čovjek? Da li je on uvažen, poštovan kod vas? Kaže, on je jedan od najuvaženijih, najpoštovanijih od nas. Ima, potiče iz uglednog plemena, iz ugledne, dakle, porodice i tako dalje. Onda ga je pitao da li se ljudi koji krenu ovaj, za njim, da li se odmeću ili, ili ovaj, su ustrajni u svojoj vjeri, kaže, niko se od njih ne odmeće. Kaže, iza mene je bila moja skupina, iza mene je bila moja ovaj, skupina ovaj, sa kojom sam ja došao u Šam i kaže, ovaj, kada ga je pitao jeste li vi u ratu sa njim, kaže jesmo, inače smo u sukobima žestokim i kaže osim da sada smo dakle potpisali primirje, to je bilo ono primirje na Hudejbi, kaže ne znam šta će da uradi. Kaže, drži li se on obeća te riječi, kaže, ovaj, naravno da drži se i poštuje tu riječ, kaže, ne znam šta će sad biti, samo sam to mogao da ubacim. Samo sam to mogao da ubacim kao onako sumnju, a inače zašto sam, kaže, govorio istinu, zašto sam sve ispravno i istinito rekao Muhammedu sallallahu alaihi sallam? zbog toga kaže što su ovi e, moji saputnici bili, kaže, sa mnom, i kaže, nisam mogao da dozvolim da se, da, da se od mene prenese laž. Pazi, on nevjernik, on pričao najvećim najvećem neprijatelju tada. Kaže, nisam mogao nikako da se složim da, kaže, e, se e, čuje da sam ja jednu riječ slagao. Da sam ja i jednu riječ slagao. Dakle, iskrenost. Zatim, kada je u pitanju gostoprimstvo, kada je u pitanju gostoprimstvo i keran, čašćenje gosta, to ne može, tu ne može niko sa Arapima da se ravna. Čak i sa ovim predislamskim Arapima od koga su oni, od koga su oni naslijedili to svojstvo? To su svojstvo i ovaj karakter su naslijedili od Ibrahima, a.s. Jer su oni potomci Ibrahima, a.s. A Ibrahim je prvi koji je ovaj, uveo ovaj sunnet čašćenje gosta na najveći mogući nivo. Znate, kada su u Meleki došli, on im je cijelo pečeno tele dakle, donio i prinio, prinio ga je pred njima. Prinio ga je pred njima. E, otud su Arapi naslijedili ovaj lijepi, dakle, adet i, ovaj, i ovo lijepo, ovo, ovo lijepo, dakle, ovaj svojstvo. Do te mjere su bili gostoprimljivi da kada bi se našli primjera radi ovaj na putovanjima, na putovanjima e, oni bi e, u prilikom odsjedanja, kad bi negdje odsjeli i ulogorili se, oni bi se ulogorili na nekom uzvišenju, na brdu. I naložili bi vatru da kaže putnici, namjernici, oni koji imaju potrebe, premijete to i da dođu, kaže, kako bi, kako bi, ih, mogli, kako bi ih mogli ugostiti. E, zatim, kada bi im došao neki gost, ovo je sve priča o predislamskim ratima, kada bi im došao neki gost, toga dana zakolje mu devu da jede svježeg mesa. Ako ostane da, da, da ovaj, e, gostuje kod njega nekoliko dana, svakog dana mu kolje novu devu, pa makar bio jedan čovjek, kaže da moj gost jede svježe meso. Da moj gost jede svježe meso. Zatim, čuli ste sigurno, a Arapi to dobro znaju. Samo pomeneš ime Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i, čovjek koji je iz plemena Ta'i. To je, dakle, ovaj, e, pleme Paj, e, a, bili, a, živjelo je tada gdje se danas nalazi grad Hail u, e, na tlu današnje kraljevine Saudijske, Saudijske Arabije. To je bio čovjek, naravno, vladar u svom plemenu i u svom narodu i on je primjer kada je u pitanju plemenitost kada je u pitanju kada je u pitanju plemenitosti. Zato rapi kažu, nam e, njegovo ime se spominje u poslovicama. Kaže, plemenit je kao hatim et ta'i. Plemenit je kao hatim et ta'i. E, on je, e, kada, kada je htio da se ženi, zaprosio je, zaprosio je ovaj, jednu djevojku i tu djevojku su zaprosili mnogi muškarci. I ona je rekla, pazite, Pazite kako razmišlja žena, mudra, pametna, moralna, karakterna žena. Kaže, ovi koji su me zaprosili, kaže, neka svako od njih, neka svako od njih sastavi stihove, neki mi se obrati u stihovima i kaže, neka predstavi, neka predstavi svoje osobine u stihovima, kroz pjesništvo. I kaže, ko bude imao najljepše osobine i bude ih uspio da ih predstavi kroz ovaj, svoje pjesništvo, kaže, ja ću se za njega udati. I naravno, najljepše stihovi su bili Hatima Ata'ija, jer sa njim niko nije mogao u gostoprinstvu i plemenitosti da se ovaj e, raduje i ona je, ona je njega ovaj uzela. On je toliko udjelivao na Allahovom subhanahu wa ta'ala <laughs> putu ili na putu dobra, jer je, nažalost, on preselio kao, kao kršćan, kao nevjernik, a njegov sin Adi ibn Hatim Al-Ta'i on je primio islam pred Rasulullahom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. I njegova je priča poznata dakle, u Siriji i veoma, i veoma dakle, ovaj, e, zanimljiva. Kasnije mu je e, prigovarala ta ista žena, prigovarala mu je zbog toga što mnogo udjeljuje, zbog toga što mnogo pomaže, nije odbio jednog čovjeka koji mu je zakucao na vrata, a da mu nije on ovaj, e, nešto dao i da mu nije udovolio ovaj, e, potrebi, ona mu je pregovarala i onda je on u stihovima odgovorio, kaže, u smislu, kaže, e, obraća se svojoj supruzi, kaže, a šta čovjeku koristi njegov imeta kada duša krene da izlazi? Odnosno u vremenu, u vremenu dakle, ovaj, kada nastupe smrtne muke, kada nastupe smrtne muke, kaže šta čovjeku koristi to što je on stekao od imetka? Ako nije pomagao ljudima, ako nije ovaj, to upotrijebio u ovaj, dobročinstvo. I pitali su Hatima Ataja, kaže, jesi li sreo čovjeka koji je plemenitiji i darežljiviji od tebe? Kaže, jesam. Sreo sam jednog dječaka, jednog ovaj, e, čobanina, e, koji je imao samo deset ovaca. Imao je samo deset ovaca i kaže, ovaj, odsjeo sam kod njega i on mi je zaklao jednu ovcu i izvadio je mozak od te ovce ili tog jagnjeta, kaže, i e, ispržio ga na jedan poseban način i kaže, mnogo mi se svidjelo to jelo. Kaže, da sam ja izrazio divljenje pred njim, rekao sam, izuzetno je slatko i ukusno ovo jelo koje si mi premija. I on je kaže, ovaj, e, poslije smo kaže, mi bili u njegovoj kući, a on je kaže odjedanput donio devet, ovaj, mozgova ovaj, pečenih od, od, životinja i prinio, mi dakle ovaj, i ja sam naravno nastavio, nastavio da jedem. Kad sam izašao iz njegove kuće, kaže, vidio sam lokvu krvi. On je svih deset jagnjad ili ovaca zaklao da bi me ugostio. Da bi me ugostio. A onda mu je pa i dao 300 ovaca i 50 ovaj kamila i deva. Onda, onda, su mu, onda su mu rekli, pa ti si mu mnogo više vratio. Kaže, ne. Kaže, ono što sam mu ja dao, to je, bio, to je bilo dio to je dio moga imetka, a on je sav svoj imetak dao da bi me, da bi me ugostio. Da bi me ugostio. Zatim, ovaj, kada je u pitanju ponos i hrabrost, uh, predislamski Arapi, oni su eh, ljudi koji eh, nisu dozvoljavali da ih iko ponizi. Oni su zbog, zbog deve ili zbog časti, zbog obraza, zbog ovaj karaktera znali da ratuju desetinama godina, ali nisu dozvoljavali poniženje. Nisu dozvoljavali poniženje. Još jedna stvar, veoma bitna stvar e, i veoma važan moment, a to jeste poštenje i moral njihovih žena. Kada je skupina žena dolazila da prihvati islam kod Rasulullah među njima je bila Hinda. Vi znate ko je Hinda. Hinda je bila žena Ebu Sufjana, koja je na Uhudu ovaj, e, otvarala e, ubijene muslimane ovaj, i, i, ovaj, e, živu džigericu njihovu grizla i izražavajući mržnju naravno prema, prema muslimanima, ali ona kasnije je zajedno sa svojim mužem primila islam. I došla je kod Rasulullah s.a.v. i poslanik alaihi salatu prisegu uzima od njih. Spominje im ugovor, tačke ugovora između ovaj sebe, između njega, dakle između njih i kaže taj ugovor je spomenuti u Kur'anu. Ja juhan nebiju, idha džaake mu'minati neke kada ti dođu vjernice da ti daju prisegu ella srekne da neće da kradu ella jeznine i da neće da čine eh, nemoral i preljubu i tako dalje da neće da lažu da potvoru iznose i tako dalje i kada im je poslanik Ali sam rekao, ovaj uvjet, da ne činite preljubu. Znate što je rekla Hinda? Hinda je rekla, kaže, zar je moguće, zar je moguće da se desi da mora, da ovaj slobodna žena može da učini preljubu? Šta znači ovo njeno pitanje? To je bilo nešto što je nemoguće se desi u, u njihovom društvu, kod slobodnih žena. Ako je bilo ovaj, e, ovog poroka, u tom društvu onda se to događalo kod robinja. Kod robinja koje su bile strankinje, ali arapkinje ne. Prave arapkinje, od kojih je Hinde poticala. I zato, braćo moje, oni su naravno imali su oni loših osobina, da ne bude sad da su oni ovaj potpunosti bili ovaj, ovaj, e, samo pozitivni. Ali, sigurno ste slušali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada je on rekao, innama bu'iftu li utemmime makarim al-akhlaq ja sam poslat da upotpunim, nije rekao da osnujem, da, da, da ovaj, začnem, premjera radi, da, da plemenite čudi, plemenite osobine, lijepe osobine. Ne, ne, on kaže da upotpunim. Što znači? Šta to znači? To znači da su oni u stvari imali mnogo dobru osnovu kod sebe. Mnogo su imali šta? Kvalitetnih osobina i zato je Rasulullah Muhammed s.a.v. sve te lijepe i pozitivne osobine potvrdio, nadogradio ih, upotpunio ih, a naravno sve ono što nije valjalo i ono što nije bilo dakle ovaj dobro, on je dakle ovaj negirao i ovaj upozorio je, upozorio je muslimane, upozorio je dakle umet. E od ovih ljudi, braćo moja i cijenjene sestre, od ovakvih pojedinaca je poslanik alejhi salatu wassalam napravio i odgojio najbolju generaciju. On je naišao na plodno tlo, imao je zdravu osnovu, imao je kvalitetan materijal kod njih i od njih je onda on pravio one osobe koje su dakle ovaj vrlo brzo se raširile i van arabijskog poluotoka, raširile ovu istinu, raširile ovu, ovaj, eh, ovu, eh, ovu vjeru. Naravno, E, poslanik Muhammed sallallahu ve sellem je kasnije samo ovaj, nadograđivao, nadograđivao ove njihove lijepe osobine. I zato, primjera radi, sjećate se one priče kada su dvojica muslimana krenuli iz Mekke, a poslanik je bio tada u, Medini, da učine hidžu. Naravno, oni, se oni, se, oni su bili ponižavani, zlostavljani zbog, zbog vjere, zbog akide, zbog teohida, zbog teohida, džellehu jednoće, i onda su oni jedva čekali da odu i da se priključe Rasulullahu alaihi salatu wasalam. I dogodi se da ih na putu, hadisi kod imama muslima, dogodi se da ih na putu do Medine ovaj, presretnu Kurejšije ili Mekelije i zarobe ih. Kuda? Kaže, nismo krenuli u Medinu. Zna se kod koga se ide u Medinu? Kod Rasulullaha sallallahu alaihi Onda kaže, ako hoćete da vas oslobodimo, da nastavite dakle ovaj svoje putovanje, tražimo, tražimo jedan uvjet od vas. Koji je to uvjet? Kaže da se ne borite sa Muhammedom protiv nas. Oni kaže, ok, u redu. U redu. I onda su došli kod poslanika, sallallahu alaihi i ispričali mu šta se je dogodilo. E, da je to primjera radi u nekom našem vremenu sa neprijateljom razgovaraš, rekao bih nema veze, ovaj, samo kad se ja izvuku, sad ću ja po svome i tako dalje. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže eufija, ispoštujte ugovor. Ispoštujte datu riječ. Pa mi smo je dali nevjernicima, našim neprijateljima. Nema veze neprijateljima, ne možeš neprijatelja da lažeš. Ne možeš nevjernika da kradeš moraš da budeš moralan i karakteran i pravedan prema svima, prema čafiru i prema muslimani, prema svima čovjek mora da bude pravedan, moralan i karakteran. Zatim, e, mnogo je važno kada ima karaktera kod čovjeka, kada ima obraza, kada ima vrlina, onda ga vjera samo uljepša. Vjera ga samo upotpuni. I on na e, e, ono svjetlo koje ima kod sebe, a dobro i lijepe osobine su zaista svjetlo, on samo još više upotpuni vjerom. Samo još više upotpuni vjerom. I zato poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaže u jednom hadisu, kaže oni koji su najbolji, bili u džahilijetu. Obratite pažnju ovaj hadis se vrlo često zloupotrebljava. Oni koji su bili najbolji u džahilijetu, oni su najbolji u islamu. Čuo sam u našim džematima i društvima, posebno kod omladine koja je ovaj, kada, koja se vraća vjeri, skroz naopako tumačenja ovoga hadisa. Šta znači oni koji su bili najbolji u džahilijetu, najbolji su u islamu? Oni koji su imali najljepše osobine, najbolje osobine, koji su bili moralni, pošteni, karakterni i tako dalje. Oni kada prime islam, to su bili ljudi poput Ebu Bekra, Omera, Osmana, Alije i tako dalje. Znate kakvi su oni bili nakon ovaj, što su primili islam? Samo još bolji, samo još vredniji, još kvalitetniji i tako dalje. Oni su bili takvi i, u džahilijetu. Imali su tu osnovu. I oni su bili među najglednijim u džahilijetu i onda su bili najbolji prvaci bili u islamu. A koje je to pogrešno tumačenje koje vrlo često se može čuti, a to je da oni koji su bili najbolji u džahilijetu u smislu su bili prvi u tim porocima, u nemoralu, u griješenju, u grijesima, bili vođe u griješenju i tako dalje, u zlu, predvodnici u grijesima. A oni sad treba da budu predvodnici vamo ovaj, vjernice. Ne, ne, ne, ne, to je naopako. To nije uopće ispravno tumačenje. Jer onaj ko nije ostavio grijeha u žahilijetu, da ga nije, da ga nije ovaj, učinio, ovaj, ti grijesi imaju jako velik trag na čovjeka. Makar i poslije ube. Tragove grijeha, uopće, tih grijeha uopće nije lahko anulirati. Ili ih, dakle, ovaj, u potpunosti izbrisati. Treba mnogo, mnogo vremena da prođe, treba mnogo, mnogo vremena da prođe da bi se čovjek oslobodio te vrste duhovne nečistoće. Jer su grijesi duhovna nečistoća. I zato primjera radi Omer radijallahu ta'ala anhu. Znate kada se je suprostavio Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam na Hudejbi, pa mu je rekao, Rasulullah potpisao naravno ovaj ugovor i primirje i onda eh, Omeru je bilo teško i krivo, kaže, o, Allah poslanče, jesmo mi na istinu ne zabli? Kaže, jesmo. Pa zašto se ne borim protiv njih? Naši ubijenici u dženet, njihovi u džehennem. Kaže, jeste. Pa zbog čega Allah poslaniče ovo poniženje? Pa gledajte, oni nisu mogli trpe poniženje. Mislite da je to poniženje, međutim to nije poniženje, to je razum. To je taktika, to je e, mudrost Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. I onda e, odlazi poslije kod Ebu Bekra. Ebu Bekra mu isto odgovara. Kaže, ako je rekao Rasulullah, kraj, nema šta da komentarićemo i tako dalje. E onda Omer Allahu ta'ala anhu kasnije, on je bio ovaj, kasnije kao halifa izgovara riječ, kaže, ja, e, evo, svo vrijeme, sve ove godine, kaže, udjeljujem sadaku, ovaj, postim dobrovoljni post, klanjam dobrovoljne namaze, da bi mi Allah oprostio onaj grijeh koji sam počinio prema Rasulullahu sallallahu Pogledajte koliko je Omer radijallahu ta'ala anhu bio svjestan da grijeh ima uticaja na čovjeka. Ima uticaja na e, čovjeka onda Rasulullah alaihi salatu wasalam, kao što rekao smo, je potvrdio, potvrdio ovaj, e, važnost morala i karaktera, prije svega Kur'an, kada je e, uzvišeni Allah šan rekao inneke la ala azim, zaista si ti Muhammede na najvećem stepenu ahlaka, morala, karaktera, poštenja. I on je bio zaista na samom vrhu. I e, nevjernici, njegovi neprijatelji nisu mogli ništa da mu pregovore ili prigovore, prigovore ovaj, na tom polju. Iako bi jedva čekali, jedva bi čekali nešto Rasulullahu danas, međutim, nisu mogli ništa da mu nađe. Evo Abu Sufjan, pred strancem, Hiraklom odgovara, ali sve najljepše priča. Nema šta da mu nađe. Nema šta da mu nađe, zato je jako važno, dakle, ovaj tas. Onda poslanik sallallahu sallam kaže, posticao ih je u tom, kaže, e, najviše što će ljude uvesti u džennet, ili uvoditi u dženet, Allah šanohu preko, preko čega kaže et takva u husnul hulu. Kaže bogobojaznost i lijepo ponašanje, karakter, moral. Zatim poslanik sallallahu alaihi kaže najbliži na sudnjem danu će mi biti oni koji budu imali najlepše ponašanje, najlepše, najlepše dakle, ovaj, ovaj, najlepšu etiku ili moral ovaj, i najlepše, najlepše osobine. Zatim poslanik Ali kaže najteže na sudnjem danu od dobrih dijela je husnul huluk, lijepo ponašanje, lijepo obhođenje prema, prema ljudima. Također poslanik ali je rekao da čovjek, vjernik, mumin, postigne svojim lijepim ponašanjem, svojim lijepim odnosom, prije svega prema Allahu, prema poslaniku, pa onda prema stvorenjima, prije svega prema ljudima. Kaže, drđetel qaim i saim, stepen onoga koji klanja stalno, konstantno noćni namaz i koji stalno, konstantno klanja, odnosno posti dobrovoljne, dobrovoljne, ovaj, e, dobrovoljni post. E, to je deređa lijepog, dakle, ponašanja i karaktera. Ono što je jako važno primjera radi, E, zaključiti jeste da ih hvala loša mi pripadamo jednom muslimanskom narodu ovdje koji ima e, izuzetno izražene karakterne crte. Dakle, ovaj, e, ovdje kada govorimo, kada govorimo o, našem, našem dakle, lijepom, lijepom Sanđaku. Svaki grad ima izuzetne dakle, ovaj, kvalitete u, moralnom, dakle, tom e, ponašanju i odnosu. Svaki grad e, se razlikuje, ima svoje posebnosti, ali svi imaju kvalitet na poseban, na Mi, Efendije, koji putujemo i obilazimo naše džemate ovaj, i e, našu islamsku zajednicu, naše ljude, mi to, dakle, ovaj, primjećujemo. I još jedna stvar veoma važna jeste, imaš vrlo često nekada ljude koji ne prakticiraju islam, ne prakticiraju propise, ne, ne klanjaju možda, možda neki postoje, neki ne postoje i tako dalje. Ovaj, međutim, kada je u pitanju poštenje, moral, čast, oni su tu na visokom nivou. Ima puno takvih ljudi, da ne? E ti ljudi, ovaj, ti ljudi, e, šta se događa sa njima? E, uglavnom, ti ljudi ne odu s ovoga svijeta da se ne pokaju Allah odnosno da ne počnu još klanjati, postiti i ovaj, da ne upotpune svoju, svoju vjeru. E, ja imam e, primjer jednog našeg e, hađije iz, iz Rožaja. On je, on je majstor, inače popravlja ovu bilu tehniku i tako. Ovaj, najpoznatiji je majstor u našem, našem gradu, ali njega svi ljudi vole. I prije nego je počeo klanjati, i prije nego je otišao na hađu, tako dalje, on je toliko pedantan, toliko je precizan, nikome ne, ne, ne, krši datu riječ i, i opće nije ni skup i tako dalje, ali Allah mu daje na faku, hvala Bogu. I kad je on htio da, da ode na hađi i čulo se da je uplatio, kaže ljudi, on je hađija odavno. On je hađija odavno. I zaista ima puno takvih ljudi kod nas. Ima puno takvih ljudi. Šta treba tim ljudima? Tim ljudima samo treba također mi na lijep način da priđemo. Da kao što je rekao Rasulullah sallallahu samo da im potpunimo tu ljepotu i to svjetlo koje oni, dakle, koje oni ovaj e, imaju. I te principe da im još više, još ljepše dakle, ovaj, e, još više uljepšamo i nadogradimo. I onda definitivno će to dati ovaj e, pozitivne, pozitivne rezultate. I primjer radi Rasulullah alaihi salatu wasalam, nije negirao sve ono što je, što se, što je zatekao kod svoga Sve što je bilo dobro, on je pohvalio i potvrdio. Zamislite da je poslanik došao pa da ih kritikuje, vi niste dobri domaćini, vi ne, ne, ne, nemate dobar odnos prema gostima i tako da. Oni su vrhunac u tome, najljepše su primjeri dali, ne? To je kontraefekat. I zato ljudima treba potvrditi ono dobro na kojem se oni nalaze, a naravno pokušati da ih popravimo onda gdje im, e, gdje im je pomoć i potrebna. Naravno, mi svi imamo dosta ovaj propusta, ali e, vrlo, vrlo često, i sad tim ću ako Bog da ovaj, e, privesti kraj ovome predavanje, oni ljudi koji nemaju osnove, dobre, moralne, karakterne, karakterne osnove, vjerujte da, da vjerski propisi i e, ukras vjere nema našta da se okači kod njih. Nema našta da se okači. Vrlo možda, mogu oni krenuti ovako i malo ovaj ponos i elan i tako. Međutim, vrlo često to se dogodi, se da, da ti ljudi ne mogu da ustraju, ne mogu da izdrže ili ovaj, obavljaju rutinski ovaj propise, propise islama, a ovamo vidiš e, kada je u pitanju kada, su u pitanju dakle, druge pore ovaj, života i društvenog angažmana, to je dakle ovaj, katastrofa i to je, to je loše. A to jeste u smislu obavlja namaz, ali ovamo, dakle, ponašanje, odnos prema ljudima, to je, dakle, ovaj, katastrofalno. I zbog toga, mnogo je važno da smo svjesni e, vrijednosti, morala, lijepoga ponašanja e, kojim je naš narod prepoznatljiv, to naravno treba ovaj, maksimalno, maksimalno potvrditi, unaprijediti, afirmirati, a naravno mi koji smo u džaniji i mi koji padamo lošano na srdu i mi koji smo shvatili vjeru i prakticiramo je, mi, mi moramo biti prvaci u tome. Mi moramo biti prvaci u tome i nikako ne smije nas niko preteći u nijednom, dakle, E, moralnom svojstvu, odnosno nekoj, nekoj vrlini ili lijepoj, lijepoj osobini, pa će onda i cijelo naše društvo krenuti pravim putem i oni će se dakle ovaj popravljati u odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jer lijepo ponašanje, lijepo ponašanje, ono se dijeli naravno na nekoliko dijelova ili vrsta. Prva e, vrsta jeste odnos prema Allahu lijep odnos prema Allahu li je podnos prema ljudima, prema ljudima, prema svim ljudima i na kraju i je podnos i prema ostalim Allahošanu stvorenjima, pa makar ona bila nerazumna stvorenja i prema životinjama je nama obaveza da budemo e, moralni, karakterni i da se na prema njima na najljepši mogući način obhodimo. U tom smislu ja molim Allaha Šanohu da vam e, zahvali na ovom trudu kojeg ste uložili, da čujete nešto od nas, E, nadam se da e, je bilo korisno za, sve. Prije svega ovo je priča koju ja upućem prije svega sebi, a onda naravno e, ljudima koje volim i kojima želim sve najbolje u životu i naravno u vjeri i na ahiretu da Lašanohu u Kabuli primi, da nas učvrsti na pravom putu, da nas učini od onih koji stalno idu naprijed, koji se stalno popravljaju, koji stalno vode računa o svome, o svome ponašanju, pa će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sve to zapisati i obilatovno raditi. Hvala neke Allah i neka se da sam وصفاته سبحان من لنا نلقاه ندعوك يا رباه